gondoltam, hogy nem jó egyedül Üdvözlöm a hallgatókat, jó estét kívánok! Önök a Magyar Óra adását hallják, a mikrofonnál Devecseri Tamás. Adásunkat a New Brunswicki Radgers Egyetem stúdiójából sugározzuk minden vasárnap este 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Radgers Rádió, majd követik az élőadás jelét. Ha a kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami óra, kukac, yahoo.com, illetve a Facebookon a Radgers Magyar Rádió oldal oldalán is érhetnek el bennünket. Ez éjjel-nappal természetesen, de a válaszokkal azért várniuk kell egy pár napot, hogyha bármiféle kérdésük van. De várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma július 24-e van a névnaptár szerint a Kingák és a Kincsők névnapja. A programismertetés után híreket hallhatnak, majd egy rövid nyári mellékletet, nyári hangokkal, versel és zenével. A műsor második felében egy nagyon súlyos problémáról hallhatnak, ami az öngyilkosságról fog szólni. Pontosabban a Magyarországot érintő öngyilkossági helyzetről. Ma is, mint mindig, internet ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi, lesz természetesen sport, de mindenképpen sok zene. A mai adás a Napfénypresszó Ne felejts című dalával kezdtük, most pedig Hallgassuk meg Demién Ferenc a Szabadság Vándorai című felvételt. Kívánok mindenkinek jó szórakozást a mai adáshoz. Hogyha eltűnünk egy semmi sem tűnik el. de a gyermeked már észrevett. Bámulták szemmel ránk, mert ő nem rég s tisztán született. Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Hallgassák meg híreinket! A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának Fideszes alelnöke Gulyás Gergely szerint való igaz, hogy a nemrégiben kirobbant kémügyben van összefüggés magáncégekkel, akik titkosszolgálati feladatot is elláttak. A politikus azonban úgy véli, a jövőben is maradnak olyan államtitkok, amelyek ismerete nélkül az ügy egésze nehezen lenne megítélhető nehéz ezt röviden összefoglalni, részben azért, mert hetek óta abban a helyzetben vagyok, hogy mindazok az érvek, amelyek rendelkezésemre állnának, azokat nem mondhatom el. De összességében ugye arról van szó, hogy három embert kémkedéssel, egy további szemét pedig bűnpártolással gyanúsít az ügyészség, és miután köztük két volt titkosszolgálati hivatali vezető, tehát volt főigazgató, illetve a adott területet felügyelő miniszter is megtalálható, ezért nyilvánvaló, hogy ez az ügy komoly politikai szálakkal is rendelkezik. Meg... A kormányzatnak nem áll módjában elfogadnia azt, hogy a Magyarországi Református Egyház lemondjon mintegy 200 millió forint állami támogatásról az államadóság csökkentése céljából. Jelentette be Bölcskei Gusztáv, a Magyar Református Egyház zsinatának elnöke csütörtökön, Tatán a Csillagpont Református ifjúsági találkozón. Erdélyi magyarok leragasztották kedden reggel a Kolozsvári Mátyás szobor előtt elhelyezett, már jó ideje kedélyeket borzoló, lorga idézeteket tartalmazó táblát, amely a magyar királyt románként tünteti fel. A Mátyás szobor elé törvénytelenül kihelyezett bronztábla körüli botrány már annyira elfajult, hogy egy romániai liberális parlamenti képviselő azt javasolta, hogy a Kolozsvári Városi Önkormányzat fizesse vissza azt a 400 ezer eurót, amivel Magyarország hozzájárult a Mátyás szobor restaurálásához. A politikus szerint így megoldódna a Lorga idézetes tábla körül keletkezett konfliktus. A magyar államnak nem lenne többé oka arra, hogy meghúzza a Kolozsvári önkormányzat fülét. Szőcs Géza, a kultúráért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban kifejtette. Magyarország egy szimbólumértékű műemlék felújítását vállalta, nem pedig egy propaganda eszközét, így fel sem vetődhet az a kérdés, hogy Románia esetleg visszaadja a restaurálás költségeinek magyar fél által fizetett részét. Magyarország biztonságos ország, mert nyitott és versenyképes a gazdasága. Ezt Martonyi János külügyminiszter mondta, amikor ismertette a kiszámíthatóság és versenyképesség című jelentést. A külügyminiszter hozzátette, jelentősen javult a külső pénzügyi helyzet, a külkereskedelmi mérleg töblete idén a 6 és 8 milliárd eurót is elérheti. 5 hónap alatt külkereskedelmi mérleg többlet 3,27. 5 hónap alatt, hát szerintem 6 fölött lesz a külkereskedelmi mérleg többlet. Ez nyilván párosul egy fizetési mérleg többlettel is, ami szintén jól alakul, úgy néz ki, hogy magasabb lesz az idei fizetési mérleg többletünk a tavainál, tehát ez a magyar gazdaságnak egy biztonságot ad, és ezért is emeljük ezt ki, mert ez azt mutatja, hogy a magyar gazdaság, és különösen a magyar kivitel, az versenyképes veszélyes. Taktikai hibát követett el a Fidesz Gyöngyös Patán, és ezért tudott a Jobbik jelöltje nyerni a településen, ahol hónapok óta feszült a helyzet az etnikai ellentétek miatt. Ezt állították az origónak a helyi politikai életet ismerő források. Egyikük azt mondta, a kormány túl sokat várt a gyöngyöspatai konfliktus kirobbanásakor, és emiatt sokat veszített a presztiséből a Fidesz. Befolyásos kormánypárti politikusok szerint sokkal rosszabbul is elsülhetett volna a dolog gyöngyös patán. Megjelentek az idei felsőoktatási intézményekbe felvételhez szükséges ponthatárok. Nemzetközi gazdálkodáshoz Budapesten 463 pont kell, orvosira 420 alatt is be lehet jutni. Az idei egyetemekre felvételizők között a legnépszerűbb szakirány a gazdálkodás és menedzsment szak volt. Erre jelentkeztek a legtöbben. A második legnépszerűbb szakirány a turizmus és vendéglátás volt a jelentkezők körében. Szomorú hír nem lesz idén Bánkbán opera előadás Los Angelesben. Magon Zsolt az előadások társproducere megerősítette, hogy a Los Angelesi opera vezetői törölték a 4 novemberi Bánkbán előadást a programból. Magon Zsolt, a távirati irodának azt mondta, hogy szerették volna már a héten elindítani a jegyértékesítést, Magyar részről azonban folyamatosan módosultak a határidők. A bejelentés, amely a Los Angeles Times-ban látott napvilágot nyitva adja a kérdést, és felveti, hogy a produkciót elhalasztják a következő szezonra, vagy egyáltalán nem lesz az előadás megtartva. Minszani. Fönn az égen ragyogó nap, Csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék, leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan, andalító hangulatban. A vad alszik a beregben, fegyveremmel az ölemben, ringatózom ön felettem, nézem ezt a szép világot, mennyi bűbáj, mi talányok mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben lenne a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri, minden oly csodás tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő? Vagy a lenge déli szellő, a szeliden rám lehellő? Gondolatom messze téved kék űrén a semmiségnek. Földi élet. Hol a réved? Szélein ádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen. Dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében. És minden olyan mozdulatlan. Múlt jövendő. Tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő meg se lebben. Minden alszik és a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát, ha minden a e világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás. ¡Gracias! közel a cél, a siker láttam, hogy elkísér. a gyerek neked az ütemet, csak érezd át Mert összetart a dal minket És így legyőzhetünk mindhat Az elmúlt héten kedden a heti világgazdaságban adtak hírt egy kettős öngyilkosságról. Borsod megyében egy anya és lánya követett el öngyilkosságot. Közösen gyógyszert vettek be és vegyszert ittak mellé. Az anya 56, a lánya 37 éves volt. A döbbenet mellett, amikor az ember ilyen esetről hal, elgondolkozik, hogy mi mehet végbe valakinek az életében mi mehet végbe valakinek a fejében, hogy arra a pontra jusson, hogy az életének véget vet. Itt Amerikában, pontosabban New Jerseyben él és dolgozik egy neves és világszerte elismert professzor, aki kimondottan az öngyilkosságok kutatásával foglalkozik. Nem olyan rég arra lettem figyelmes, hogy az állami, tehát nem kereskedelmi rádió egyik műsorában a kutatásairól beszélt, melyben sajnálatosan de adatokkal alátámasztva kiemelkedő helyen említette meg Magyarországot. Pontosabban a magyarországi helyzetet az öngyilkosságok terén. Erről lesz szó a következő műsor részben. De előbb hallgassunk zenét, Kon Zsuzsa következik, az Ahogy állnak a csillagok című számmal. merülj mélyen a tudat alá, vagy tekints az égre fel. Ha kitágítod a szűkre szabott láthatárodat, a csillag fényes tükörben nézve felismered magad. feltornyosult, így egymásra jöttek a dolgok, és, és valahogy nem is tudom. Eldöntöttem, és akkor úgy, úgy gondoltam, hogy kész vége, ezt, ezt meg fogom csinálni, és akkor ilyen, nem is tudom, megváltás lesz, ami így történik majd velem, hogy végre meg, meghalhatok. Éva, legalábbis nevezzük így, 18 éves, tavaly döntötte el, hogy végez magával. A családból senkinek sem szólt, az interneten keresett társakat az öngyilkosságához egy, egyik ok, hogy a magány, vagy ilyesmi, mert az volt nekem otthon, hogy, hogy hát volt egy ilyen internetfüggőségem, hogy nagyon sokat ültem a gép előtt, és, és nem beszéltem úgy anyuékkal se, úgy, úgy éreztem, hogy nem vagyok úgy velük. És így elsziketelődtem tőlük. David Lester a Richard Stockton főiskolán tanít, New Jersey-ben, ahol kimondottan az öngyilkosság a szakterülete. Eddigi pályafutása során több mint 2500 akadémiai kutatásban vett részt, mint pszichológus, és ennek több mint a fele az öngyilkossággal volt kapcsolatos. Professzor Lester szerint Magyarország egy rendkívül érdekes állomása a kutatásainak elmondása szerint azon kívül, hogy Magyarország vezető helyen áll, a világ összes országához képest az öngyilkosságok arányában Magyarországon az emberek nagyon nyíltan és rendkívül megértőek az öngyilkosságok többségével. Lester elmondta azt is, hogy diákjai érdekes összefüggést találtak még a magyar himnuszt illetően is, hiszen több tucat ország himnuszával hasonlították össze zeneileg és tartalmilag, de nem találtak a magyar himnuszhoz hasonló szomorúságot sugárzó nemzeti költeményt. A professzor Lester kutatásait bemutató műsorban elhangzott az is, hogy noha mindenkinek Budapest jut az eszébe, amikor Magyarországról, illetve a magyarországi öngyilkosságok arányáról beszélnek, de tulajdonképpen Kiskunhalas Magyarország öngyilkossági epicentere. A következő riportban Suzy Lichtenberg riportját hallhatják Magyarországról, a Freakonomics rádió voltából. A hanganyag többnyire angol nyelven készül, de tartalmát tekintve úgy gondolom, hogy a hallgatók többsége elnézi ezt nekem, hiszen ha nem is magyarul tárgyalnak az öngyilkosságról, de egy magyar és rendkívül fontos problémára hívják fel mindannyiunk figyelmét. Everyone in Hungary knows someone like Sylvia, like Levente. The World Health Organization says in 2008, about 2,400 people committed suicide here. To put that number in context, Around the same time in Greece, a country that's roughly the same size, there were 394 suicides. Yes, my name is Zoltan Riemer. I met Dr. Zoltan Riemer in his smoke filled office in Budapest. Hello. He's a professor of psychiatry at Semmelweis University, and he says there are two main reasons the suicide rate is so high. The prevalence of bipolar disorder we have found that the lifetime prevalence of bipolar disorder in Hungary is 5%. The worldwide rate of bipolar disorder is about half that. The risk of suicide is much higher among patients with bipolar disorder. It can be one factor, but it, it is just one factor. Alcohol. Alcohol plays a very important role in suicide. And Hungary has the third highest alcohol consumption rate in the world. This country is about the size of Indiana. From the window of a train, the Hungarian Great Plains look like it too. In the southwest, there's a small town called Kiskunhalish. It's a nice little town. That's psychiatrist Catalin Zanto. So there is a little lace museum there, and there are these women making beautiful laces on the other hand, when uh, if you walk around, then you see drunken people outside the pubs. If you visit the local hospital, um, in the psychiatric ward, there uh, there the circumstances were very very poor. Dr. Ágnes vagyok, Mm, my name is uh, Dr. Uh, Agnes uh, Ratznagy, and I am the, the leader of this psychiatric department of the Kiskunhalas Hospital. Until 2005, Kiskunhalas was the epicenter of suicide in Hungary. Suicide in this town was double the national rate. As one cultural critic put it, living here was like living on psychic death hmm. row. Uh, I've seen a family. It was a big family, and there were more than 10 suicides in the family. In 2001, Dr. Agnes Ratsnoj and a colleague began 100 psychological autopsies, meaning they interviewed families in depth after a loved one had committed suicide. In um, 67, there was mood disorder and 60 alcohol. And of course, there were overlaps as well but this number is huge. This was part of a study that ran for five years in Kishkunhalish. Dr. Catalin Zanto and colleagues trained 28 of the town's 30 general practitioners in suicide prevention. They set up a suicide hotline and made low cost antidepressants available to residents. Then they compared their results to a neighboring town, a control group. And it worked. Yeah, there were uh, like 34 less suicides than uh, during these five years than uh, in the previous five years. Overall, the suicide rate in the region decreased 16%. The suicide rate for women decreased 34%. This shouldn't be that surprising. Research by academics in the United States, like Jens Ludwig, has shown that antidepressants do lower the suicide rate. But here's the thing even though the suicide prevention program in Kishkun was a success, this model just hasn't caught on anywhere else in Hungary. The country still has one of the highest suicide rates in the world. So, why? Well, we can see a part of the bridge, the Margaret Bridge. Back in Budapest, everywhere you walk, there are musicians playing classical music in the streets. The Margaret Bridge stretches over the Danube, which is the lifeblood of this city. It's stunning, but it's also the place where many Hungarians have jumped to their death. I met psychiatrist Bela Buddha on the banks of the river. I am uh, 73. I was born uh, and lived in Budapest in all my life. He looks exactly how you want someone named Buddha to look graying, rotund, I've been told he speaks 17 languages. He says it's just 12. Les sanglots longues de violon. Baudelaire in French. Bless mon coeur. Goethe in German. Der wunderschöne Monat Mai. Carducci in Italian. Anteporre sempre nella vita il essere al Buddha has tried to solve the problem of suicide his entire career. He started the first suicide hotline in the country. He worked in psychiatric wards when the suicide rate was soaring. But he says this problem is hard to solve because a lot of people here don't see anything wrong with suicide. The Hungarian uh, general opinion is very favorable towards suicide. If somebody commits suicide, then it is commented as a brave act, as somebody had the courage to end the suffering. For instance, these old men who uh, hang themselves are praised in the community that uh, he was brave enough, enough to free the family from the burden of his existence. will mend. kedves hallgatóink, ha rohamosan közeledünk a műsor végéhez. Eh, most elérkeztünk ahhoz a szegmenthez, hogy a helyi programokat ismertessem. Így igaz, eh, csak egyetlen egyről van szó, ez pedig eh, dr. Benyik György egyetemi tanár előadása Liszt Ferencről, ez pedig a New Brunswicki Szent László római katolikus templomban lesz, az amerikai magyar alapítvány bójai Tudományos és Művészeti előadássorozatán belül. Erre 2011. július 29-én pénteken este 7 óra 30 perckor kerül sor. Most pedig egy másik dolgot szeretnék önöknek hirdetni, ez tulajdonképpen e, a New Brunswicki Széchenyi Magyar Iskolának a hirdetése. A következő tanévre keresnek e, dajkát, tanítót és e, magyar, mint idegen nyelv tanárt a következő tanévre. Lehet hívni az iskolának az igazgatóját, Gorondi Jánost, akinek a telefonszáma 732 463 8000, ismétlem 732 463 8000, vagy az iskola szaktanácsadóját, Kovács Évát, 732 266 66 99. Kovács Éva telefonszáma 732 266 66 99. Ez a magyar iskolás szombatonként van délelőtt 9-től, déli egy óráig. Tehát akit érdekelne, érdekelnének ezek a munkakörök, ovonő, dajka és tanító, azok hívják az előbb említett telefonszámokat. Most pedig következzék egy másik zeneszám, mégpedig Zsédától, mint halálig mellettem címmel. Kedves hallgatóink, elérkezett az idő, hogy elbúcsúzzam önöktől. Remélem jól érezték magukat a mai adás alatt, és mindenki megtalálta a magának való zeneszámot. Beszeretném azt is jelenteni, hogy jövő héten Sohár István és Harkó Gyöngyvér várja önöket a Magyar Óra adásában, a szokásos időben, itt a 88,7-es rövid hullámon, és az interneten a Radgers Magyar Rádió oldalán. Megköszönöm a figyelmüket, és további jó éjszakát kívánok, és kellemes nyarat minnyájuknak. Búcsúzásról hallgassák meg a Bikini Együttestől a Kivisz haza című számot. Music heard on WRSU FM is provided.